บุ๊กทูหนึ่งร้อยชมตัสคำวิเศษปรีเวกสเมเคยยังไม่เคยยูคาร์ตาดาร์เนียกดาคุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง Ar jau esate kartą buvęs Berlyne? ไม่ยังไม่เคยเลยครับ Ne, dar niekada. ใครไม่มีใคร Kas nors, niekas. คุณรู้จักใครที่นี่ไหมครับ Ar čia ką nors pažįstate? ไม่ผมไม่รู้จักใครที่นี่ครับ Ne, aš čia nieko nepažįstu. อีกนิดอีกไม่นาน Dar, jau ne, nebe, nedaugiau, neilgiau. คุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหม Ar dar ilgai būsite čia? ไม่ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับ Ne, aš čia jau ilgai nebūsiu. อะไรอีกไม่อีกแล้วดาร์เชกเทียกเนียคุณดูเกงคุณอยากดื่มอะไรอีกไหมอารโนเรตุมีแต่ดาร์โกณอสอิชเกิร์ตไม่ผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับเนี่ยอาร์ดเกลเนียคุณอโนรอะไรบ้างแล้ว ยังไม่เลยเยวคะ คุณรสดาร์เนียคุคุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหมอายุสยโคโนสวากิตไม่ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยครับเนี่ยอัดาร์เนียคุาวาลกิมีใครอีก ไม่มีใครอีกแล้วดาร์คัสนอร์สดอกเกอเนียคัส